أشهد أن لا إله إلا الله Sha is for Shams, the shining sun, which Allah placed for everyone. And so is for Salah, for when we pray, facing Him every day, facing Him till we meet our Lord. Allah, There's only one God and Muhammad is his messenger Allah La ilaha illallah Boys for duha, the morning light, the sun has turned from إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Sve što je na zemlji mi smo kao ukrasnju stvorili, da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati, a mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. is not a dream, and fa is for the opening Al-Fatiha. And qah for the Quran, the book. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Bogobojaznost. And love is for the beginning of La ilaha illallah. Ma is for the messenger Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. There's only one God and Muhammad is his messenger. Allah. لا إله إلا الله is for known the sleep God gave to give us rest after the day, and her is for the hijrah, the journey that the Prophet made, and what for do before we pray to help us wash our sins away, and ya is for Yawmiddin.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 وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allahu Đalešanuhu velika hvala koji nam je dao, braću najveću blagodat na ovome svijetu, a to je ova lijepa vjera, ovaj lijepi hedijet i ova lijepa hedaja, ova lijepa uputa, ovaj najbolji poklon koji vrijedi i na dunjalu i na ahiretu. Zato, draga moja braćo, čovjek je nazvan čovjekom Sumijel insanu insan min kefretin nesjan. Čovjek je nazvan, kako kaže pjesnik, čovjekom zbog toga što zaboravlja. Pa ja želim samo da nas posjetim, da ne zaboravimo, da imamo najveću blagodat koja se može na Dunjaluku zadobiti, koja vrijedi i za Dunjaluk i za Ahiret. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi veseleme, najbolje čeljade koje je ikad ovom prolaznom zemljom hodilo. Čovjek najboljeg imana, čovjek najboljeg znanja, čovjek najbolji kao muž, kao muđahid, kao komšija i samo najbolji, za koga Allah tabarake wa ta'ala kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te, o Muhammede, poslali kao milost svim svjetovima. Ono o čemu bi ja večeras da progovorimo i da potrošimo sahat vremena robujući Allahu Đelešanhu po riječima Omara radijallahu ta'ala anhu kako je znao kazati ashabima hajja nu'minu sa'a o ashabi hajde vjerujemo sahat hajde se družimo sahat da Allaha Đelešanhu veličamo da nam se iman poveća govorit ćemo o jednoj jako bitnoj vraću temi Pogotovo temi koja je, ako ikad bitna, onda u ovim vremenima, ovim vremenima velike smutnje i nereda i vremenima teških dana i teških iskušenja. Govorit ćemo o takvaluku u vremenima smutnje i vremenima iskušenja. Znajte, draga braćo, da strah od Allaha Đalešanuhu proizvodi kod čovjeka stabilnost i daje mu energiju da bi mogao proći ovim dunjalukom koji je pun iskušenja i koji je, kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, ad dunja darun limen la dara lehu. Dunjaluk je, vraćao kuća za onoga ko kuće nema. Tako je kazao naš poslanik sallallahu alaihi Što znači, nema ni jednog stvorenja na dunjaluku, a da kuće nema. Allah se podrinuo i za mrava i njemu je napravio kuću. I svakom drugom stvorenju. Ali on nije prava kuća. Orad darul ahiratu hajru wa ebqa. Jer je darul ahira. Ona kuća na onome svijetu je hajrun wa ebqa. Bolja i vječna. Pa zato, draga moja braćo, nakon vjere u Allaha ono što treba mu'minskim srcima najviše jeste da strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kur'an je pun ajeta i možda nema u Kur'anu ni jedne stranice da direktno ili indirektno ne upozorava vjernike i ljude općenito da od Allaha Đelešanu strahuju. I mi znamo da je to sastavni dio našeg vjerovanja. Da čovjek po ehli vjerovanju ne može ni po jednom drugom vjerovanju ne može biti vjernik musliman ako se ne boji Allaha Đelešanu. Zato Allah Đelešanu puno ajeta i u ajetima koje je poslanik alaih salatu wasalam uvijek citirao kada bi počinjao da govori bilo hudbu, bilo predavanje, jeste da posjeti vjernike da se Allaha Đelešanu boje. Pa Allah Đelešanu kaže, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha Đelešanu. Kako? istinski kako se treba bojati. I nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani. O vjernici, bojte se Allah i govorite samo istinu. O ljudi, bojte se vaše gospodara. O vjernici, bojte se Allaha Đelešanuhu i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio. O vjernici, bojte se Allaha Đelešanuhu i budite sa iskrenima. I tako dalje, i tako dalje. Puno je Puna je Allahova čitanka ajeta koji nas upozoravaju da se Allaha tebareke o ta'ala bojimo. I pogledajte, braću, da čovjek uglavnom onoga čega se boji bježi od njega. Ali to nije slučaj sa Allahom tebareke o ta'ala. Čovjek se boji vatri, čovjek se boji poplavi, čovjek se boji žene nekad, boji se zakona, boji se životinje i bježi od toga. A onaj ko se boji Allaha Đalešanuhu, šta bude sa njim? Feferru ila Allah. Bježite Allahu. Mi se bojimo Allaha, ali bježimo Allahu. Tražimo kod njega smještaj. Jer znamo da je Allah tebareke wa ta'ala onaj koji nas može zaštititi. I zato što se više Allaha bojimo, sve više Allahu, Allahu trčimo i idemo. Poslanik sallallahu ve selleme braćo, na oprosnom Hadžu hađetul je kazao između ostalog jedan jako poučan hadis u kojem je ostavio poruku ili oporuku vasijet ashabima kako njima, tako u svim generacijama koje će dolaziti do sudnjega dana. Pa kaže Ebu Umame, radijallahu ta'ala anhu, kaže, čuo sam Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, na oprosnom hađu da je rekao, ittaqullaha rabbekum, wasallu khamsakum wasumu šehrakum, وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمرائكم تدخلوا الجنة ربكم Poslanik Al-Islam je kazao, bojte se vašeg gospodara, bojte se Allaha, vašega gospodara, klanjajte pet vakat namaza, Postite mjesec Ramazan. Dajte zekijat od vaših imetaka. Budite pokorni vašim emirima. Učete u džennet vašega gospodara. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Tirmizi, imam Ahmed i Hakim. I svi kažu za njega da je sahih. Vidimo, braći, u ovome hadisu da poslanik, Kalej salatu wasalam, prvo počinje sa takvalukom. I pogledajte Allah te bareke o ta'ala odabrao poslanika, ali salatu salatu Kao najbolje čeljade šta mu kaže? Ja, ejuhan nabiju, ittaqillah. O Allaho, poslaniće, boj se Allaha. O pejgamberu, boj se Allaha. za se to poslanik, ali se nije boja Nego je to, braćo, način govora. To je riječ koja mora biti dio našeg riječnika. To je riječ koja mora da stalno kruži među nama. I zato kada ti neko kaže, boj se Allaha šanhu. nemoj slučajno da kažeš, ko što se to dešava u našim krugovima, brat ti odgovori kaže boj se ti. Neobobila. Osobina pravi vjernika, kada se kaže boj se Allaha da obori glavu, da promijene boju i da kaže Allahume džalni minal muttaqin. Gospodaru, daj mi da budemo zbog bojazni. Jer ako ne budemo takvi, džaba mi je moj sav i metak i moj ibadet. Jer Allah Želešanu neće primiti nego o samo od oni koji su predani. To jeste oni koji su bogobojazni. Šta je, braćo, šta je to takvaluk? Takvaluk u jezičkom značenju znači da čovjek stavi između sebe i onoga čega se boji pregradu. Jednostavno da sebi zagradiš i da se više moraš na taj način da se zaštitiš od onoga što te vreba. U, jezič, u šerijetskom značenju takvalog znači da između sebe i onoga što Allah šamuhu zabranjuje staviš pregradu da od grijeha staviš pregradu i da na taj način se zaštitiš od onoga što te može u propast odvesti. A kaže Ibn Mes'ud radi Allahu ta'ala anhu, kada je upitan šta je to takvaluk, pa je rekao takvaluk je da budeš pokoran, pa nećeš nepokoran biti. Takvaluk je rekao je Abdullah ibn Mes'ud, da budeš pokoran pa nećeš nepokoran bit, da Allaha spominješ pa nećeš zaboravan biti, da Allahu činiš šokor pa nećeš nezahvalan, nezahvalan biti. A Omar radijallahu ta'ala anhu, kada je napisao pismo svome sinu, Abdullahu, odmah nakon zahvale na Allaha Đelešanuhu i salavata na poslanika sallallahu alaihi veseleme, kazao mu je, o moj sinko, Abdullah, boj se Allaha šanhu jer ako se budeš Allaha bojao, on će ti biti štit. A ako mu budeš izvršavao naredbe, on će te zato nagraditi. A ako mu budeš zahvalan, on će ti povećati. Znači, samo vidimo korist od takvaluka. Pogotovo vraća takvaluk u ovim vremenima. Vidite da je danas svakat da vjernik, i to je jedan od preznaka sudnjeg dana, da će doći vakat kada čovjek ne može vjernik da nađe mjesta na Dunjalku gdje se može sakriti. I danas je takav vakat. I zato pravite, braćo, sebi ogradu. Pravite sebi ogradu na kojoj piše takvaluk. Da se bojimo Allaha Đelešanhu i nakon toga što nas god zadesi, moćemo podnijeti uz Allahu Tebarake u pomoć. Veliki alin koji je Allahu tebareke ve taala otišao na ahiret prošle godine, koji je nakon Allaha tebareke ve taala sigurno ima sebeba i udjela u našoj uputi šeh Muhammed Salih ibn Uthaymin je postavio neke, a ima i puno dobrote takvaluka i koristi takvaluka i na dunjaluku i na ahiretu, o čemu ćemo mi ako Buda nešto kazati, da vidimo imamo li to kod sebe. Ako imamo Allahu šučurajmo, a ako nemamo, onda Allahu se pokajmo i poradimo na tome da to sebi priuštimo. Prvo, draga braćo, na Dunjaluku od takvaluka imamo korist što Allah Đelešanuhu daje da nam naše stvari idu svojim pravim putem. Mi puno radimo danas na Dunjaluku. Imamo obaveza kako prema Allahu Đelešanuhu, tako prema samom sebi, tako prema drugima. I često vidimo da se ne možemo snaći u ovome našem životu. Pa se moramo zapitati šta je razlog tome. Jer Allah Đelešanu šta kaže? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Onaj ko se bude Allaha Đelešanu bojao, on će mu dati da mu njegovi emrovi idu jusra, idu lako. Znači, ako želiš da tvoj život bude uređen kako treba i da se ne zapetljaš u dunjaluku, savjetujem takvaluk. Jer to Allah Želešanu kaže i zato vidimo da oni koji su bili bogobojazni mogli su naći vremena i za Allaha i za sebe i za druge i tako dalje. Mi danas kukamo Kažemo, nema bereketa u vremenu. Vrijeme je, braću Allahu, stvorenje. I u njemu uvijek ima bereketa ako ima u mene i u tebi bereketa. Ako ja i ti želimo bereket, i Allah će nam počiniti vrijeme. Znači, nemojmo prevacivati bolest na nešto drugo. Vjerovatno je problem kod mene i kod tebe. I zato, ako želimo da nam stvari idu u redu na Dunjaluku, bojimo se Allaha Đelešanu i zato nas ljudi gledaju čudno. I kažu, ne može nikako biti, vi morate neke pare primati. Zašto? Zato što nemaju berekata u svom životu. Rade od jutra do sutra. Ali ne možeš ti harame sve podmiriti. Vazda fali i vazda negdje je šuplje. Dok vjernik, on se zadovolji sa onim skromnim i Allah mu Đelešanu udadne da mu njegove stvari idu svojim prirodnim tokom. Dalje, braćo, druga korist na Dunjaluku koju imamo od straha od Allaha ala, jeste mi imamo problem sa jednim stvorenjem i imat ćemo sa njim problem dok god ne odemo sa ovoga svijeta. A to je Allahov najveći neprijatelj šeitan. Koji je sebi dao zadatak da se neće miješati u oranje i kopanje. Da neće sebi dozvoliti da troši vrijeme da bude zemljoradnik, poljoprivrednik, nego da će sav svoj život potrošiti da zavodi ljude sa Allahov puta. I zato, ako želimo da se sačuvamo od ovoga stvorenja, braću, koji je jači od nas, školovaniji od nas, pretrganiji od nas, ima puno veći mogućnosti od nas. I znajte da je dokaz tome riječi Allaha Đelešanu Audu billahi mine na žin. Tražite utočište od Allaha Đelešanu od prokletog šeitana. Zašto? Zato što je šeitan jak. I niko od nas se ne može šeitanom hrvat. I zato mi prizivamo Allaha Đelešanu da nam bude u pomoći da savladamo ovoga prokletog šeitana. Čak nam dolazi kad Kur'an učimo. Tu nas napada. Pa Kur'an kaže وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kada hoćeš Kur'an da učiš, traži zaštitu kod Allaha od prokletog šeitana. On tu dođe. Ja sam to danas vidio. Učimo Kur'an, od jednom jednom bratu puknu film, naljuti ga drugi jedan brat i on ode iz halke. Znači, šeitan želi da ljude razvali i da je odrati i odvede u džehennem. A potvrde su riječi Allaha te bareke wa ta'ala kada kaže إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون kaže zaista oni koji budu bogobojazni kada im se približi šeitan hoće taj mes hoće neko svoje zavođenje takvi se sjete koga Allaha Đalešanu i progledaju, to jeste šeitanu kažu što dalje od nas. I zato, draga moja braćo, takvaluk je naše oružje na Dunjaluku koje samo treba da potegnemo. Dalje, mi često nemamo bereketa, nemamo ga u svom životu. Ljudi puno posiju, kažu, nema bereketa. Jedemo hranu, jedemo voće, jedemo sve, Kaže kao da neke gume jedem. Nema u tome bereketa. Zašto? Zato što ako bude takvaluka na dunjaluku, onda će Allah Đelešanuhu odključati berekata i sa nebesa i sa zemlje. I zato se kaže da je u vrijeme umevijskog hilafeta u jednom periodu pšenica, jedno zrno pšenice je bilo poput danas zrna graha. Tako krupno. A koliko danas ima ljudi koji kada poženju pšenicu nađu klasova u kojima nema ništa. Jer kad prevlada na dunjalku takvaluk, onda Allah Đelešanu dadne bereket i sa nebesa i sa zemlji. Evo danas svaki dan kiše padaju. Kažu u Švedskoj ne pada kiša, Allah je spušta, svakdje je spušta. Svaki dan pada, ali nema bereketa. Zato što nema straha pred Allahom, tabareke wa ta'ala. Šta Allah Đelešanu kaže? وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض kaže da su stanovnici toga grada ili toga sela ili toga mjesta vjerovali i bili bogobojazni mi bismo im, kaže Allah Želešanu, otučali berekate i sa nabesa i zemlje. Jer mi znamo, draga braću, da, kako kaže Allah Želešanu, وَخَلَقْنَا مِنْ مَاءِ كُلِّ شَيْ حَيْ iz vode sve živo izvodimo. Allah Đelešanu spušta kišu i nije svaka kiša beričetna. Zato treba da bude kod kojim kontaktiramo sa Allahom Đelešanu, a to je takvaluk da nam spusti kišu koju ima, ima bereketa. I zato bogobojazno društvo je nagrađeno od Allaha Đelešanu s tim što zemlja daje plodove. I zato kada bude Mehdija vladao, niko neće tražiti zekat. Niko neće imati potrebe za sirotinju, za, za sadakom. Zbog čega Allah Đelešanu će dati takav bereket iz zemlje, iz nebesa, da će ljudi svi imati dovoljno. Evo danas radimo od jutra do sutra samo da bi mogli da žvačemo. Ništa drugo. Zbog čega? Zbog toga što mali, fali takvaluka na dunjaluku. Dalje, draga braću, od koristi takvaluka jeste da sa takvalukom čovjek raspoznaje istinu od laži. A vi ste svjedoci toga da ima ljudi koji čitaju Allahu knjigu, znaju na pamet, ali ne znaju pravi put. Smeta im svaka istina. Jer Allah Đelešanu nije postavio pravilo kad budeš naučio Kur'an bit ćeš na pravom putu. Jer kad budeš imao ogromno znanje bit ćeš na pravom putu. To bi onda bilo nepravedno od Allaha Đelešanu. Jer ljudi su različiti mogućnosti. Međutim, Allah je postavio pravilo. Ako želiš uputu, budi bogobojazan, Allah će ti je dat. Pa ćeš sa rabijesirom bolje razumjeti neke stvari nego neko sa čitavim Kur'anom. I to mi danas vidimo kako u našim živim primjerima, tako i kada čitamo historiju Islama. A šta kaže Allah Đelešanu? يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا O vjernici, ako budete bogobojazni, Allah će vam dati furkan. Nije rekao ako budete puno znali. ili ako imate neke posebne diplome. Danas ljudi kažu ti jesi pametan, ali nemaš napismenu. Moraš napismenu imati pametan pa ćemo onda dati da nam govoriš. Pro, promijenuo se život na Dunjaluku. Ko je pitao nekoga shaba kakvu diplomu nam nosiš? Nego su svi slušali i jedva čekali da nešto nauče. I zato, draga moja braća, ako želimo uputu, budimo bogobojazni. I vallahi, mi vidimo na Dunjaluku, vidimo na Dunjaluku sada ljudi koji bi mogli onima koji su velike škole pozavršavali biti učitelji u životu Islama. To je Allahova dobrota prema nama, draga braća. Molite Allah da budemo takvi. Jer takvaluk je Allahov dar što kaže brat, naš Feređ, ja ti mogu dati para i mogu ti dati ovo ili ono, ali ti bereket ne mogu dati ja. To Allah Đelešanu daje i bereket, i uputu, i zabludu, i tako dalje, i tako dalje. I zato, ako želimo, braću, da idemo pravim putem i da znamo da razlikujemo istinu od laži, što ne znaju oni koji imaju puno više od nas znanja, budimo bogobojazni. Dalje, draga moja braćo, evo sada vlada jedno opšte kukanje. Od braće muslimana do najvećih džahila, do kafira i tako dalje, s kim god sjedneš, samo se govori i lome se prsti, nema se, šta je ovo, kriza, pomrijećemo od gladi i tako dalje i tako dalje. Izgleda, u pravu, kriza je velika, ali nije materijalnog tipa, nego duhovnog tipa. Ljudi su zaista gladni i nemaju. I velike su fukare, ali duhovne hrane. Nima fali da im neko pokaže gdje su duhovni magacini. Gdje su duhovni Aldi i Hoferi. Da se nahrane te hrane. A šta Allah Đelešanu kaže? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ I ne samo to. Ima puno muslimana koji kaže nema izlaza. Najbolje da se ja sada sredim fino kod neke frizerke za pet maraka i ne mere se ovako dalje. Jer vidimo da na Dunjalu ko se ne mere živje sakrt, mogu ja biti muslimani na jedan drugačiji način. Ljudi misle da nema izlaza. A poslanik alaih salatu wassalam kopa Hendek oko Medine i daje izlaz. Govori ashabima će uzeti Perziju i Bizantiju. I samo to munarci tada nisu povjerovali. A vjernik je bio ubijeđen da će tako biti. I zato Allah Žešanu kaže, ko se bude Allaha bojao, da će mu izlaz iz svake situacije. I da će mu obskrbu odakle se nije mogao ni nadat. Ovdje se kaže min, min hajthu la jahtesib. Ovdje se spominje riječ hisab. Mi to prevodimo odakle se ne nada. To je ovako približno blizu prevodu. Međutim, ovdje je riječ računanje. Hisab. Znači, Allah će ti dati na faku odakle nisi mogao da računaš nikako. Jer ja kada se nadam, nada je nešto što bude kratkog daha i prođi. Ali kad ja uzmem olovku, pa kažem rahim, pa počnem da računam, i skontam ne može mi nikako na faka odavde doći. I podvučem jedna je nema odavde. Allah upravo ne odatle. E to je to što će Allah Đelešanu dati izlaz i dati na faku odakle se čovjek i nadao nije. Ili odakle, bolje rečeno, ni računao, nikako nije. On je sračunao da neće doći, Allah baš dao da dođe otuda. I zato mi vidimo na Dunjaluku ko hrani one što i traži danas po Dunjaluku je tehnika. Godinu dana evo traže Ko njih hrani? Hrani onaj ko hrani onoga mrava. Ko se o njemu brine. I zato bogobojazan čovjek. To ne znači da treba biti pogrešno mutavake, da bude onaj koji se ono preda vremenu. Ne, moraš biti osnovljen na Allaha Đelešanu i da uzmiješ u svoji oni razloga što treba da uradiš, ali da znaš da ti ne određivaš na faku, nego Allah Đelešanu, tvoje da budeš kod, da ga ne izgubiš, a to je takvalu prema njemu, azze ođeli. Dalje, draga moja braću, na Dunjaluku čujemo često kako ljudi koriste termin imaju neke evlije. Pa je to kod nas protumačeno, on vidi ono što ti ne vidiš. Zagledaš se i ti i on u nešto i on vidi dalje od tebe. On vidi kako se zid otvara i tamo nešto vidi, a ti ne vidiš. Zato što nisam to i da E nije tako, braću. Ovo, ova vjera nije vjera čarobnjaka i neki, jeli, ovaj, mađioničara. Ovo je jednostavna vjera. Ovo je vjera koju je poslani koji jede i ide na pijace. Ima potrebe za dunjalukom kao i svi ostali ljudi. Ovo je vjera znači normalna vjera koja se slaže s razumom čovjeka. Ako želi da bude Allahov evlija, neka bude bogobojazan, jer Kur'an kaže Inne evlijauhu illel Njegovi prijatelji nisu nego bogobojazni. Znači, ako želiš da budeš Allahu prijatelj, budi bogobojazan, to je, to je evlija na Dunjaluku. Dalje, draga moja braćo, na Dunjaluku sa takvalukom ćemo se razriješiti jednog jako teškog tereta, a to je strah od nevjernika. Koliko ima ljudi sada, mi znamo, kažu nam, vi ste dobri, ali vas će pomest brzo. Nema vas, samo vas je malo. To smo čuli na hiljade puta. To su oni ljudi koji su slabići, koji kad kafir kahne, on se već uneredi. A bogobojazan čovjek, šta biva sa njim? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مؤمن bogobojazan šta kako on se ponaša bježi negdje sakriva se kaže kada su im došli ljudi rekli eno se tamo neki okupljaju protiv vas naoružavaju se i pripremaju se pobojte se kaže to im je iman povećalo tu im je iman povećalo i rekli su dovoljan, dovoljan nam je Allah divan je on pomagač i divan zaštitnik. A Kur'an kaže dalje وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Ako budete strpljivi i ako budete bogobojazni, njihove spletke vam nimalo neće moći nauditi. Nimalo. Jer spletke nevjernika Allah razvaljiva. Za šeitanske spletke kaže inne kejde šeitani kana da'ifa. Šeitanske spletke su slabe. A za ljudske spletke šta kaže? وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ Oni spletkare, ali Allah spletkari. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah je najveći spletkar što ti nije. Ali kada? onoga momenta kada budemo bogobojazni. Wallahi, braću, ako ne budemo bogobojazni, poješći nas kafiri za dorčak. Znajte da ima preko 200 miliona kršćana oko nas, a dva miliona bošnjaka, Vallahi mogu nas za dorčak pojesti. Znajte da je poslanik sallallahu alaihi ve na bedru digao ruke i molio Allaha i plakao da mu je spao njegov grtač i govorio gospodaru, ne dozvoli da ova skupina danas bude uništena. Jer ako to dozvoliš, neće ti imati ko obožavati. Provjerena skupina. Ima li neko da je bio od učesnika bedra da nije želio da pogine taj dan? Ili da mu je falilo nešto od imana, neka karika? Neubobillah. I zato Allah Đelešanu, kad se tako potpuni stvar, ne gleda u broj, nego gleda u kvalitet a od kvaliteta je da budemo bogobojazni od Allaha te barake o ta'ala. je, draga moja braću, mi na Dunjaluku često čujemo dva brata rade neki posao dunjalučki, neki biznis i onda konstatacija na kraju neću više nikada sa muslimanom trgovati. Neću više nikada sa muslimanom putovati. Neću više nikada sa muslimanom ulaziti u neke dugove i tako dalje. Veli, onaj ovakav me prevario. Nego ću kaj sa džahilima raditi. Šta je problem? Problem je manjak takvaluka. Jer Kur'an kaže وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Potpomažite se. Znači, sarađujte na dobročinstvu i takvaluku. A nemojte sarađivati u griješenju i neprijateljstvu. Znači, ako ne bude berra, ako ne bude dobročinstva i ako ne bude takvaluka, šta će biti? Biće grijes i neprijateljstvo. I zato mi vidimo, braći, po 3-4 mjeseca ne selame se, ne govore, ogovaraju se. Ne spominje ni njega, kaže nikak, uf, uf, odmah mi kaže, sakr krv provri. Zbog čega da je takvaluk tu? Da je takvaluk tu? Pa sahabi primaju Halida ibn Velida, koji je nanio žestoke poraze muslimanima. Ali onoga momenta kada je došao u Teobe, ima za njega mjesta. A li za brata muslimana koji pada Allahu na seždu. Što kaže jedan brat, kad sam bio u vojci ovoj bosanskoj, tek sam, kaže, onda vidio šta znači brat musliman. Valulahi, kada je volio da je sa mnom bio najslabiji, onaj što, što nam je najviše pravio problema. Da je on bio sa njim, ja bi možda, da je sa mnom bio, imao bi ja šta sa njim razgovarati. Jer kod ovih drugi je svaka druga neuzbila Allaha psuju. Svaka ne izmišljaju psovku. A u najmanju ruku i najslabiji među, među nama to ne koristi. U njihovim redovima najpobožniji E i B spajaju i kažu pa ne psujem ja. A to nama uši para. I zato vodimo računa, mi smo familija, mi smo braća, a bit ćemo jaki, neće nas moći ništa razvojiti ako budemo bogobojazni. Dalje, draga braću, kazali smo i sinoć mi činimo dobrih djela, nema sumnje. Ali znajte dobro da dobra djela neće biti kod Allaha primljena ako ne budemo bogobojazni. Neće Allah grehe oprostiti ako ne budemo bogobojazni. Kaže Allah Ja ejuha alladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum o vjernici, bojte se Allaha i govorite istinu. Šta će biti nakon toga? Yuslih lekum a'malakum. Allah će vam učiniti da vam djela budu primljena. O yaghfir lekum dhunubakum. I grijehe će vam oprostiti. Kada? Kada budete bogobojazni. Dalje, draga braćo, često čujemo, braća kukaju i kažu, ne mogu da zapamtim. Ponavljam suru 20 dana, nikako neće u glavu. Pa ne može kad ima puno grijeha, pa ne mere se nigdje dobro djelo sad stanjiti. Nema prostora za njega. Moraš prvo loša djela izgoniti iz glave i iz srca, pa će onda biti prostora za dobro djelo. Jer Allah Đelešanu kaže وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti. Znači, ako želiš da nešto zapamtiš, očisti se, kad aflaha man zakaha. onaj ko očisti. Ne onaj ko zna kako se čisti. Mi imamo puno ljudi, oni znaju neki beruf. Ali ne rade to. Nego dobiva pare ko? Onaj ko radi određen posao. E tako i ovdje. Čisti se onaj ko je uzeo ribaču u četku i čisti sebe od loših od loši dijela. Dalje, draga braćo, uputa ta hedija o kojoj smo govorili ili hedaja, ta najbolja blagodat i najbolji poklon Dunjaluku, Allah je neće dati nego samo bogobojaznom. Pa šta kaže Allah Đelešanuhu? Ba'da audu billahi min šetan žim, bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalike l-kitabu la rajbe fih. Hudan lil muttaqin. Elif lam mim. Ovo je jasna knjiga u kojoj nema nikvi sumnji. Puka istina, uputa kome? Učevnima, školovanima, pametnima, bogobojaznima. Hude lil muttaqin. Uputa onome ko bude bogobojazan. I zato mi na ko vidimo puno ljudi. Ova je završio ono, ova je završio ono, onaj kaže, ja sam u toj medresi, ovaj kaže ja sam onoj. Međutim, ne vidimo puno hajra. Zbog čega? Zato što je manjak takvaluka. Zato što je manjak takvaluka i zato, draga moja braću potrudimo se da ovo nakon imana ugradimo i da uživamo u ovoj svojoj lijepoj vjeri. Da uživamo. Kako kaže Ibn Tejmije, šta mi može moj neprijatelj? Džennet je u mojim prsima. To je taj takvaluk. To je taj takvaluk. Zato kada su pitala sahabi poslanika alaih salam, gdje je takvaluk? Šta je kazao? Nije rekao u bradije. Nije rekao u nekim drugim stvarima, nego rekao et takva huna et takva huna et takva huna Ošara ila sadrihi marrat. Rekao je takvaluk je ovdje, ovdje, ovdje i tri puta pokazao na svoja prsa. Znači takvaluk je tu oko srca. Zato čovjek mora da puni svoja prsa jeli, dobrim stvarima, takvalukom i onda neće biti muka u prsima. Neće se čovjek ljutiti, neće biti nervozan, neće biti ponižen, nego će biti naprotiv čovjek koji je pun energije i koji je privlačan za druge, jedva čekaju da vide šta to on nosi pa da i oni to uzmu od njega i sebi ugrade u svoja prsa. Ovo je bilo nekoliko jeli dobrota na Dunjaluku koje imamo od takvaluka. Idemo malo braću na ahiret. Prva stvar na ahiretu ili dobrota od takvaluka braću jeste da Allah priprema što mi kažemo i Ikram i dobrodošlicu onima koji su bogobojazni. In akramakum inda Allahi atqakum. Kod Allaha će biti najbolje primljen onaj ko bude najbogobojazni. Znači, neće kod Allaha Đelešanu biti kao na Dunjaluku, koliko imaš činova, ko ti je u policiji radi, ko ti je u opštini, koliko imaš platu, kakav pasoš, kakve si boje, kojim jezikom govoriš, nema toga kod Allaha Đelešanu. Kod Allaha Đelešanu je samo viza takvaluk. A tu vizu si morao uzeti iz Kur'ana i sunneta i ne budeš li je donio kod Allaha Đelešanu druga viza ne vrijedi. To je ofental. Kod Allaha Đelešanu to je vječni boravak i vječni išram samo za one koji budu bogobojazni. I vi znate na Dunjaluku da se demonstrira ta jednakost često da bi ljudi shvatili da je kod Allaha bolji samo onaj koga se više boji. Pa vidimo kad klanjamo, ne može neko stati tamo, neko ovamo, nego ide u mihrab koji je najučevniji. Po nekom pravilu trebao bi biti najbogobojazniji, ali danas je mi učimo ko Papagaj, Možda ima u safu bolji muslimana od onih koji su u mihrabu. Vidimo hađ. Moraju svi biti u jednom odijelu. Ne može onaj kralj kazati, ja neću ove dvije krpe. Ja hoću da obučem pravo svoje neko djelo, kraljevsko. To je jedno demonstriranje jednakosti. Da bi ljudi shvatili da kod Allaha Đalešanu Allah ne gleda u naša tijela, niti u naše izglede, nego gleda u naš takvaluk, u naš iman. Dalje, draga braću, pobjednici na onome svijetu će biti bogobojazni. Kako kaže Allah dželle šanuhu: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون onaj ko bude pokoran Allahu i njegovu poslaniku i bude strahovao od Allaha Đelešanuhu i bude bogobojazan jer mi to sve prevodimo i hušu i takvalu prevodimo bogobojaznost Međutim, u arapskom jeziku se to puno razlikuje. I u ovome ajed se spominju ove stvari. Ko bude strahovao i ko bude bogobojazan, takvi će biti pobjednici na onome svijetu. Znači, pravi strah. Kad se Allah spomene da čovjek zastane, a ne da se služimo danas, zamijenili smo džahilijet sada ovim izrazima šarijetskim, pa brat galami na brata i kaže, estagfirullah, prije bi znao nešto drugo upotrebiti. A mi znamo da svaki i vikr kad koristimo, to je se približimo Allahu Đelešanu, a ne da prepanimo brata. I zato bogobojazan čovjek treba da bude oprezan kako se ponaša u kojoj prilici. Na onome svijetu isto tako, draga braću, neće Allah Đelešanu primiti djela nego samo bogobojaznima. Inna yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Zaista Allah će primiti samo djela od bogobojasni. Džaba možeš ti donijeti stotinu diploma i stotinu knjiga u glavi na pamet, ali ako budeš bogobojazan, to Allah Đelešanu traži. Dalje, draga braćo, valja džennet naslijediti. To je miraz. To je izazov. Ko će naslijediti džennet? Hoće li munafik? Hoće li onaj koji je bio nemaran? Hoće li kafir? Ebeda. Nikad. Samo bogobojazan insan. Zato mi znamo da mu'min odmah ide u džennet. Zato niko od nas ne smije kazati ja sam mu'min. Nego mora kazati ja sam mu'min inšallah. Jer biti mu'min znači imati potpun iman. Nemati velikih grijeha, a za male stalno svaki dan šamara 90 puta, 100 puta ili 70 puta i činiti da poništavamo mala loša djela. Zato bogobojazan čovjek će naslijediti džennet kako Allah te bareke ve taala kaže: Tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana Taj džennet će naslijediti od naših robova oni koji budu bogobojazni. U džennetu, draga braćo, imaju rijeke koje ispod kuća teku tačnije iz sposoba koje je Allah tebareke ve taala napravio i sredio za svoje odane bogobojazne robove. One četiri rijeke džennetske će teći ispod ljudskih kuća u džennetu. Zato treba to dobiti i treba da to bude velik motiv za vjernika, ali da zna vjernik da mora tu biti takvaluk. Kako kaže Allah dželle "Lakin alladine rabbahum لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد A što se tiče bogobojazni, koji su strahovali od Allaha Đelešanu, takvima pripadaju sobe. Sobe jedne na drugima, tako napravljene. ispod koji teku rijeke. tu je Allahovo obećanje. Allah svoje obećanje neće izneveriti. Dalje, draga braćo, džennet se približava bogobojaznima. I ovdje ćemo spomenuti jednu priču koja je vezana za bedr. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve završio s onom dovom koju smo malo prije spomenuli, okrenuo se ashabima da ih sada zagrije on je molio Allaha Đelešanu, ali džaba Allah traži sada djelo. Nije dovoljna samo dova. Mora se nakon dove, jeli, zavrnuti rukavi pa u posao krenuti. Pa kaže, o ashabi, požurite džennetu. Čija je, čija je širina koliko između nebesa i zemlje. Pa kaže Umeir ibn Hamam, o Allahov poslaniće, jel ti teško da ponoviš to još jednom? Pa poslanik ponavlja, pa kaže Omer o Allahov poslaniće, znači samo da poginem, odmah ulazim u džennet. Kaže, jeste, samo da pogineš, odmah ulazim u džennet. Odmah ulaziš u džennet. Pa je sukao Omer, šta mislite šta je sukao? I sukao je svoj braćo i doručak, i ručak, i večeru. A to je bilo njegovi sram datula pa je počeo da jede brzo, pa bi pojeo jednu, pa drugu, pa treću, pa je zastao. Pa je pogledao u one datule i kazao, vallahi, ako bi ja živio dok pojedem ove još četiri datule, to bi se plaho duljilo. Pa je bacio datule, jer se približio njemu to on ga osjeti. Zbog čega? Zbog imana kojega nosi. To je, to je ta veza. Znači, sad odjednom osjetimo da ima da, da ga nešto privlači. Privlači ga džennet. Jer iman i džennet se uklapaju jedno u drugu. Pa je bacio datule, utrkao među nevjeričke redove, ubijao dok nije uboden kopljem. Pa kada ga je ubuo mušni kopljem, kazao fustu bi rabbil kabe. Pobjedio sam gospodara mi kabe. Pa ovaj muški ostao bez teksta. Ubuo ga. Čime ovaj pobjedio? Pobjedio je zbog toga što je tad vidio da je od njegovog takvaluka bilo velike koristi. I zato Allah Đelešanu kaže وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ Džennet se približava, dolazi do bogobojazni, približava im se. I zato bogobojazan čovjek nekad osjeti u namazu može zaplakat. U iskušenju može zaplakat. Osjeti miris dženneta. osjeti dobrotu onoga što Allah Đelešanuhu priprema svojim odanim robojima. Dalje, draga braćo, nemojte misliti u džennetu da je samo što mi zaradimo. Allah Đelle će u džennetu ljudima napominjati i davati im duple nagrade. I nekom više od toga, znajte da će najveći fukara u džennetu imati koliko svi vladari na Dunjaluku. I deset puta više od toga. I kad to sve dobije, onda će mu Allah Đelešanu ukazati šta misliš moj robe, bil mogo i ovoga. Ne može čovjek više da mu nampade na, na, na njegov mozak da dođe ništa. Ne može više da poželi, ne zna šta ima više. Pa ga Allah Đelešanu napominje. I zato, draga moja braćo, potrudimo se da ugradimo u svoja prsa takvaluk, koji je ahiretska hrana. To je ono što nosimo na Dunjaluku i nosimo sa sebom u džennet. Dalje u džennetu braćo imaju hladovi koje je Allah Đelešanu pripremio za svoje bogobojazne robove. Pa kaže Innal muttaqina fi zilalin wa ujun wa fakiha mimma كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون za bogobojazne imaju hladovi ispod koji ili u kojima su izvori i raznovrsno voće koje god zažele jedite i pijte neka vam je prijatno zbog onoga što ste činili draga moja braćo vallahi ono što ja danas vidim kod ove sahve i ovoga buđenja, mislim da nam podhitno, prioritetno treba ova stvar. Ona će smiriti nas i dati nam da nam ova vjera koju smo, alhamdulillah, kako ko na svoj način prigrlili, da nam bude slatka i lijepa i prijatna. Zato uživajmo u svojoj vjeri, a nećemo dobiti ovaj stepen takvaluka dok ne uđemo u Allahu vjeru potpuno, jer Allah daje tek onome ko dobro zagrli vjeru da osjeti onda slast nakon svega toga. Ja Allaha Đelešanuhu molim da nam uljepša u našu vjeru, da nam da takvaluka, da budemo bogobojazni, da budemo oni koji će biti plijen za srca drugih ljudi, da vide da mi nešto posebno nosimo. Jeste, čudni smo kada izgledamo, čudni smo za ljude, ali neka bude ono što nosimo u svojim prsima privlačno za ljude, a to je takvaluk. Molim Allaha Đelešanu da nam ovaj život ukrasi islamom i da nam omogući da budemo smješteni u dženevske vrtove i da budemo od onih koji će uživati dženevske blagodati. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المعادن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبهر Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تدفق في عجالا الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد وطاف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبال والصبح في أرق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كفيه شلال